Swali, je, fikra ya kiraslimali ambayo ni fikra haribifu itaweza kuiokoa nchi ya Somalia بجد الصومالي لترحيب الرئيس المنتخب محمد عبد الله فرماجو nchi ya Somalia watu wametoka mabarabarani wakisherehekea ushindi wa rais mpya Muhammad Abdullah Farmajo na mpaka baadhi ya miji Kenya <coughs> Garissa siku mbili watu walikuwa wanasherehekea na wakitoka mabarabarani wakisema ya kwamba sasa mambo ni shwari ameingia rais mpya Farmajo na si ajabu watoto wakaitwa kwa maji kwa jina hili watakaozaliwa katika wiki hii ama katika mwezi huno ama katika mwaka huu Nairobi isili kadhalika watu walitoka mabarabarani wakawa ni wenye kusherehekea Somali ni nchi ya Kiislamu iliyo na asilimia kubwa ya Waislamu na watu ambao akida yao 100% ni akida ya Kiislamu na kadhalika lahum shu'urun islami bimtiaz wana hisia za Kiislamu 100% alhamdulillah walakin mushkila ulioko ni fikra ya Kiislamu fikra jumla ambayo umma nzima leo umekuwa ni wenye kukosa asema Sheikh Taqiyuddin rahimahullah katika kitabu chake نظام الاقتصاد اسمع ان الافكار في اي امه من الامم هي اعظم ثروه تنالها الامه في حياتها فكره katika umma wote ndiyo mali kubwa ambayo umma unaweza kuipata katika maisha yake na ni hiba ambayo kizazi kinapatia kizazi chengine kinachofuatia ikiwa umma umevama katika fikra mustanir ama mali za kimada na uvumbuzi wa kielimu teknolojia na sayansi na zingine zinazofanana haya hizi ziko chini ya fikra watu wanaweza kufikia haya yote maendeleo ya kisayansi na teknolojia ikiwa wao watakuwa ni wenye kuhifadhi ile fikra yao ambayo wanayo umma wa Kiislamu leo ambayo katika umma huu shabu Somali jamii ya Kisomali ambayo iko ndani ya umma huu تعتبر فاقدة للفكر الإسلامي unazingatiwa ya kwamba umma huu leo na jamii ya Kisomali iliyo ndani wamekosa ile fikra safi ya Kiislamu na kukosekana fikra hii safi ya Kiislamu ndiyo sababu ya kuzu, ya kuzuka vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa muda mrefu ndani ya somali ila kwa kuwa ahla Somali yatanikuna alaqida alislamia kwa kuwa watu wa Somalia wamebeba akida ya Kiislamu na wanao hisia ya Kiislamu basi kwa kuwa vita vimeendelea kwa muda mrefu hawakukubali ila kurudi katika hisia waliokuwa nayo na kuanzisha mahakim za kadhi mahakim za Kiislamu wakaona ya kwamba sisi ni umma wa Kiislamu vipi tuwe ni wenye kupigana sisi kwa sisi wakaona warudi katika mahakama za Kiislamu walakin maadui wa Uislamu wa ala rasihim amrika hawakuridhia hilo kabla ya hapo waliacha watuangane wao kwa wao lakini walipoona sasa ijapo fikra hawana lakini hisia zao ni za Kiislamu na wakawa ni wenye kurudi na msukumo wa zile fikra zao katika mahakama za Kiislamu wa magharibi hawakukubali hilo bali wakawapiga vita na wakatuma vibaraka wao wapige vita ili wasiwe ni wenye kufuata hata hizo hisia zao ambazo ni kufuata baadhi ya mahakama za Kiislamu wakatumwa wa Kenya, Ethiopia na Uganda wakisema ya kwamba wanasimamisha vita Somalia na wakadai ya kwamba wanatakia kheri ardhi ya Somali na nchi ya Somali na ili na ile hali alkhair kulluhu fil islam khairi yote iko katika uislamu na makufara hata siku moja hawabaki umma wa Kiislamu khairi Allah subhanahu wa ta'ala asema walan tarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum hawezi kuwa radhi mpaka nyinyi mufuate mila zao na ada zao na tamaduni zao basi sasa ndio watakuwa wako radhi na nyinyi kwa hivyo wa magharibi wakaingililia sasa kichwa kichwa nchi ya Somalia ili waislamu wasiwe ni wenye kurudi katika akida yao na hisia ambazo wanazo ijapo fikra hawana nasema magharibi kwanza alikuwa yuafaa yeye kusuluhisha kwake kwa sababu miji ya kiraslimali imejaa kharab katika akhlaqi na watu wamedidimia katika qiyam na vile vile hadhara yao inaelekea kuanguka na hakuna khairi ambayo yatarajiwa waislamu wataipata kutoka kwa magharibi isipokuwa khairi inapatikana katika umma wa Kiislamu ashabi risalati rabbaniya umma wa Kiislamu ambao unabeba risala ya Allah Subhanahu wa Ta'ala huu umma wa Kiislamu na fikra yao ndiyo matarajio ya pekee ambayo nuru itakayochipuka na kuangaza giza na ufasik na uovu ambao umeenezwa na magharibi katika ulimwengu kama huu Tasema hivi sasa Somali fikra ya kirasilimali ndiye ambayo kwamba inafanya kazi na fikra ya kirasilimali ambayo akida yake ni ilmani kutenganisha dini na siasa ama kutenganisha dini na dola haiwezi kusuluhisha matatizo ya Somalia kwa sababu nyingi tukiangalia almushkila alazima tatizo kubwa ndani ya Somali ambalo limeleta vurugu na fujo ni tatizo la ukabila na tatizo hili la ukabila haliwezi kutatuliwa ila na fikra ya Kiislamu kama vile Uislamu ulivyoweza kutatua tatizo kuu ukabila waliokuwa nao Ausi na Khazraji basi Uislamu leo vile vile unaweza kutatua lau watu watarudi kwa fikra yao angavu ya Kiislamu ama mfumo wa kirasilimali na fikra ya kirasilimali unaona njia ya kutatua tatizo la ukabila ni kuunganisha watu kwa misingi ya kitaifa na misingi ya kizalendo twaona Kenya baada ya uchaguzi mwaka na saba kulizuka vita vya kikabila ambavyo viliweza kuchafua kwa muda mfupi na mpaka leo watu ambao wanaishi maeneo haya yaliyozuka fujo kila mmoja yuagura yuenda kwenye kabila lake kila mmoja ikiwa ni Mkamba atatoka ataenda kwa walikuwa Wakamba, ni Mkikuyu ataenda kwa Wakikuyu, ni Meru ataenda kwa Wameru, ni Mjaluo atatoka ataenda kwa Wajaluo. Kwa sababu gani? Tatizo hili la ukabila bado halijatatuliwa kwa sababu wao wanaona kutatua tatizo hili la ukabila ni kuwaunganisha watu na kuwashikanisha watu kwa misingi ya kitaifa na misingi ya kizalendo arabita alwatania ambayo fungamano la kitaifa ni miongoni mwa mafungamano dhaifu hata kuliko fungamano la kikabila fungamano la kikabila yani watu kuungana kwa sababu ya kabila ina nguvu zaidi kuliko watu kushikana kwa sababu ya nini ya utaifa utaifa na watu kuungana kwa sababu ya ardhi na nchi iko hata kwa wanyama wanyama wanapoona adui ametoka nje basi wataungana utaona nyati wakishambuliwa na simba wote wanakuwa pamoja wanamshambulia yule simba akiondoka kisha kila mmoja yarudi kivyake kadhalika hata ng'ombe na hii iko kwa wanyama na kwa binadamu pia ipo watu wanaungana wakati wakiona adui amekuja kuvamia nchi kutoka nje lakini adui akiondolewa na akirudi watu wanarudi kule kule walikotoka ndio kila mmoja yarudi kwa kabila lake na yajifunga na kabila lake kwa hiyo tunasema fungamano la kikabila lina nguvu kuliko fungamano la kizalendo ambalo waraslimali wanaona kutatua tatizo hili la ukabila ni kuunganisha watu kwa misingi ya, uka, ya, ya, ya utaifa na ile hali haiwezekani ama uislamu umetatua tatizo hili na likaonekana suluhisho lake baada ya kuunganisha umma mkubwa watu ambao walikuwa na kaumia tofauti tofauti watu walikuwa na lugha tofauti tofauti watu ambao walikuwa ni shaab tofauti ikaunganisha watu kutoka Hijaz na watu wa Sham na ikaunganisha ikaunganisha watu mpaka Afrika na ikaunganisha watu ukawa ni umma mmoja kwa sababu ya akida kwa akida ya Kiislamu ndiyo yenye kuondoa tatizo la ukabila Allah subhanahu wa ta'ala akalizungumza hili baada ya Shas bin Qais kuja kuleta fujo na kutia fitna kati ya Waislamu ambaye alikuwa ni Myahudi Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya alladhina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin mkiwatii hawa alikitabu mtarudi kuwa ni makafiri wa kaifa takfuruna wa antum tudla alaykum ayatullah wa fikum rasuluhu kivipi nyinyi mtakufuru mtarudi nyuma na mnasomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala mtume na pamoja na nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala sema ya alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hapa akawaunganisha watu kwa misingi aqida na wakawa watu wa kutoka maka na watu wa Madina ni watu wamoja kwa nini leo wafurahi watu wa Somali peke yao ardhi ya Somali ardhi ya Waislamu furaha ya Wasomali yafaa iwe ni furaha ya Waislamu wote katika ulimwengu lakini waislamu wamegawanywa kwa fikra hizi za kikaumia na za kizalendo ikawa leo ati tatuzi la Somalia haliwahusu waislamu wengine ama suala la Palestine haliwahusu waislamu wengine ama suala la Syria haliwahusu waislamu wengine kwa hiyo ikhwata fil islam hii ni katika matatizo ambayo uraslimali hawezi kutatua ila uislamu vyombo vya habari vya Kiarabu vilikuwa vinazungumzia sana ya kwamba Muhammad Farmajo Abdullah Farmajo ana jinsia ya Amerika yani yeye ni raia wa Amerika ndiye ambaye anaongoza Somalia la na hadha tatizo si kwamba yeye ni raia wa Amerika tatizo ni fikra ambayo ameibeba yeye amebeba fikra ya Kiislamu ama amebeba fikra ya kimagharibi ya kiraslimali na sakafa aliyosakafishwa nayo ni sakafa ya kimagharibi ya kiraslimali kwa maana hiyo mtu ambaye amebeba sakafa ambayo sio sakafa ya Kiislamu yani hakubeba fikra ya fikra ambayo ni ya Kiislamu hawezi kuleta nahwa katika umma wala hawezi kurudisha hali iliyoko illa kwa fikra ya Uislamu kwanza fikra alionayo na fikra ambayo yalazimishwa kuletwa kwa waislamu wa Somalia walio na hisia za juu za Kiislamu ni vitu vile vinavyogongana fikra na hisia za hawa watu hisia zao ni za Kiislamu na ile fikra inayolazimishwa kuletwa kwa watu hawa ni fikra geni ya kimagharibi kwa hiyo inakuwa ni vitu vinavyogongana ambavyo haviwezi kukaa pamoja na haviwezi kuleta nahba wala mwamko wala kurudisha hali ilivyo vipi vipi hisia tumeona Amina waziri ameenda Somalia akajitanda hijabu fanya jitanda hijabu na Kenya huku yatembea bila hijabu nyele zake ziko wazi kwa sababu yajua kule watu hawataki mchezo na Uislamu na hisia zao ziko juu ya Uislamu na ukionekana wewe una hijabu usionekane kafiri tu wacha Somali mbali ukienda Garissa lazima mtu avae jilbab ama hata ukivaa khimar mtu akatoka kwenda barabarani yaonekana nini anekana hajajitanda vizuri sasa umma uko na, uko juu na ile hisia ya Kiislamu iko juu fikra ya kila Slimani ambao yasema ni ambao akida yake ni fasluddin ani alhaya kutenganisha dini na maisha haiendani haiwezi kumakinika utaona baadhi ya wanasiasa wa huku baadhi ya miji ya, ya, ya Kenya North Eastern mtu ameandika bismillahirrahmanirrahim rahim alafu pale chini ameandika zile siasa zake kwa rasilimali hii ni tatizo bismillahir rahmanir rahim na demokrasia wapi na wapi sasa hata ikalazimishwa hisia ziko juu za Kiislamu inakuwa watu hawezi kubali yani uislamu sisi tuweke kando ni jambo ambalo haliwezekani mtu afanikie insha Allah yani ile misemo ya Kiislamu na zile ambazo ni za Kiislamu zatiwa pale pamoja na kwamba wao wanachokitaka ni dini kando siasa kando maisha kando yani kutenganisha ambayo kwa wasomali hilo haliwezekani pili la tutaharak ahasisa min ajli almabda katika mazungumzo yote ya kiongozi mpya aliyochaguliwa Somalia hisia zake hazungumzi kwa sababu ya Uislamu na mfumo wa Uislamu wa inma tataharaku min ajli alwatani wash'ab bali yazungumza kwa ajili ya nchi yake na watu wake wa hadha taharukun khati na hii ni makosa na haiwezi kuleta nahdha kwa sababu nahdha yapatikana kwa aliyebeba mfumo watu ambao wamebeba akida tofauti wana hisia tofauti na fikra ambazo nyinyi walazimisha zaenda kinyume na akida yao hapa hakuwezi kupatikana nahdha wala hakuwezi kupatikana mwamko katika umma kama huu kwa hiyo utakuta wengi wanasiasa ambao wamebeba fikra za kiraslimali na hasa wale ambao wamepelekwa e, biladi za magharibi wakaenda wakajazwa thakafa za kimagharibi wakija huku katika umma wanakuwa wako mbali na jamii na mwisho wanaudharau ule umma na mwisho wanafanya nini wanakuwa ni wenye kuwatukuza wale wa magharibi na kuwaona kwamba kila jambo walifanye kuwaiga wao na hili haliwezekani kuleta mwamko katika jamii tatu anataka msaada kwa dola za kimagharibi na hii ni khiana wa huwa intiharun siyasi na huku ni kujinyonga na kujichinja kisiasa kwa sababu namna mtakapokuwa nyinyi mwataka msaada kwa magharibi mtakuwa ni wenye kuwa vibaraka wao na mtatumikia maslahi yao na watakuwa ni wenye kunyonyora mali ghafi zilizo katika biladi za Kiislamu na kuupeleka kwao na umma utabaki hali duni dhaifu hauna mbele hauna nyuma tangu kuvumbuliwe mafuta katika biladi za Kiarabu mpaka leo ni miaka mingi lakini mpaka leo utakuta wa magharibi wao ndio wanaendelea na biladi za Kiislamu ziko nyuma kwa sababu gani wale viongozi waliowekwa wao wanawatumikia wale wa ma, vibaraka wa wale viongozi wa, wa magharibi kwa hivyo kila wanachokifanya ni kwa maslahi ya wale wala si kwa maslahi ya umma ابن عمر asema نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فان ابتغينا العزه بغير الاسلام izzata الله sisi ni watu ambao Allah ametupatia izza kwa Uislamu na tukitaka izza pasina Uislamu Allah atatudhalilisha Waarabu walikuwa ni watu wa Sahara watu ambao wako katika ardhi kame watu ambao wengine hata hawakufikiriwa kukoloniwa lakini baada ya Uislamu na baada ya wao kushika Uislamu wakawa ndio watu wa kwanza katika ulimwengu na wao ndio wakawa ni wenye kuutawala ulimwengu kwa hiyo lao sisi tunashikana na Uislamu Allah Subhanahu wa Ta'ala ataweza kutupatia Isa ama tukiacha Uislamu na tukaelekea na tukafanya kibla chetu ni magharibi Allah Subhanahu wa Ta'ala anatudhalilisha tuseme Imam Malik lan yusliha akhira hadhihi al-umma illa ma salaha bihi awwalaha umma huu hawezi kutengenea ila kwa walichokitengenea nacho umma uliotangulia ambao ni asri ya masahaba na tabi'in wao waliweza kupata sulhi e, wa, mambo yao yaliweza kwenda sawa kwa sababu ya kushikamana na Uislamu lakini baada ya wao kuweka kando Uislamu tunaona leo hali ambayo umma wa Kiislamu unapitia hali ya udhaifu na hali ya kukandamizwa na kudharauliwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya machache atujalie mina alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh